Daniel Utsumendi, egunon? Egunon. Hala, duela urte bat uh, abiatu zen uh, edo Euskal Herriko hiri elkargoa, eta zu izan zira eh, horren alde, horren txortziaren alde borrokatu direnetaik bat, ordean, urte bat emurian ze jarin duzu, Baliozin? <laughs> balio zen eta balio du segitzia zen eta gauzak ez dira finkatuak, ez dira, eginak. Uh, ara, masina lekian ezartzen ari da, eh? holako antolakuntzak uh, behar dute uh, denboa eta eh, hala, hamar herri elkarguek eh, bat eh, egin behar zuten eta, eta sustut, uste dut, pario handiena zen e, segida ukaitia. Erren nik erranezake kasik ez dela haute txier galdin nola pasatu den urte hori, bena behar ba biztan leher, jender, hea serbitzu hori sendutu utenez aldaketa bat eta serbitzu horren segida bat izan ote denez. Hala, ez zeren uh, kontra batzuen argumentua zen, uh, eh, behaz, eh, ba, lehenik barnekaldeko batzuen argumentua zen, kostaldeko hiriak uh, fagoratuak izan zirela, eta ka kaltetuak izan, zela barnekaldia. Hordean, urte baten burian, horriz egiten alzaio. Ba, nik hasteko eh, astapenetik pentsatzen nuen eta hor beti eh, ideia hortan uh, niz, uh, herri, tipien ikusteko molde bat emain dut, uh, ez dugu jeuze galdu ara, aldaketa horrek ilan. Eh? Erren nahi behita uh, uh, herri kasik... Uh, bakarrik plus-value euh, delako bat bezala euh, ikusi dugu, erren beita euh, bagintien eskumenak, eh? bon, herrian mailan guti, Eh, egin eriteko, herri, gure herri elkargo tipietan eta eh, egiten zienak, eta, eta orain ez du jauze aldatu erren edozoin proiektua eh, berdin-berdina presentatzen aldira, berdin-berdina gogoetatzen aldira, eta ahal gehiago badira halere zerbaiten egiteko proiektua ona balimada. Eta ordean ez du egitura berri horrek ez du jeuze kendu ez proiektuer, ez ideier, ez uh, ahalmener, behaz, uh, eh, behaz uste dut uh, gu esteko herritipi gisa ez dugula erreiten al zerbait galtu, galdu dugula. Hala, ez dela urrundu jendetaz, jendetaik ez dela urrundu zerbitzuak, duzu. Hua uh, hiertio bezala, uh, serbitxuak, uh, jendek, serbitxuak berlekian atzeman dituzte. Eh? Rena behita, uh, edo gazi behigurin, edo, edo amikuzen, edo sibiruan. Uh, berlekura joiten ziren, uh, adibidez, arruza indegirat, uh, eh, arruza uh, behaz, serbitxuen ukaiteko, ber harremanak ukan dituzte, ber jendek ikusti dituzte, eta jendek, uh, uh, kasik, uh, etze import jakitea, hea, Eh, eh, nuntik patia dien, nola antolatia den, uh, eh, kontraktua nola, nola dien, hek serbitxua nahi dute ikusi ukan, eta huai uh, eh, espaniz oker uh, ber serbitxua ukan dute eta hori zen nik uste uh, gauza importantena segitu uh, behar zena. Eta orain, orain izain da bigarren fase hori, eh, lekian onduan, bigarren fase hori da egiazko eskualeriko politika baten ikustia, eh, hori da antalia eta uh, lortu behar dena, erenai orain behar ginuke ikusi egitura horren uh, uh, ondorio onak behar ginuzke ditu uh, hementikat. Zeren uh, entzuten dena da uh, ez dakigula xuxen uh, erri zer egiten den, bilkuretan uh, zer erabakitzen den, otso komunikazio eskasa baute den. Bon, eh, komunikazio aldetik, eh, bon, ba, biztan dena, eh, ez da sekulan aski egiten. Eh, eta uste dut, komunikazioan naiz eta badien biziki tresna berriak, xare handi eta internet eta informazioa initz, uste dut egiazko informazioa egiten dela jenden arteko harremanetan. Beaz hori berdas egitu ez da sekulan aski, Eh, bada, halere, internet gune bat, eh? eh interneten iten balima ara, eh, eh, herri elkargo, eh, eskualeriko eh, hirigune edo herri elkargo, eh, herri elkargoa atzemaiten dira informazione hainitz, hor ikusiko dira somat bilkurak eginak diren, zer diren, zer ziren gaiak, eh, bildumak, eta denak harrapatzen dira web webgune hortan, hori uste dut biziki importanta dela eta hor agen geri dela uh, puxkat eskualegian mailan eh, lanian uh, ari uh, girela uh, gero haute txiek uh, hekere ebe ikusten dute, eh, badela lan bat egiten dena, zen eta jalere uh, izan dira delibero uh, bilku, uh, deliberoak hartzen diren bilkurak izan dira hamazazpi uh, aurten uh, denak elgarrikin berriuntan hoita mairuen artian egin ditugu behatzi Eh, gero kontseilu permanente hortan uh, sortzi eta exekutiboan hamostetaik uh, bederen edo, edo haste guzi zomeit aldiz ere uh, baziren bilkurak eta geho gai desberdinetan biztan bestalde. Gero, bon, hara, uste dut lan uh, sail uh, guzietan bezala uh, egia da kanpotik ez dela sekulan aski ageri uh, ze egiten den Euh, barnétique. là, bon, euh, egia da, eh, komunikazio aldetik, berdela, eh, gehiago esplikatu eta erran eh, ze, pasatzen diren. Ni erran ezakeal ere eskualegian, zen eta berda jakin ez dela eskualegian bakarik behaz erri elkargo horiek eta bateratu. Eh? Eskualegian mailan hor egia, egia eskualegi elkargo haundi bat sortu dela. mena Frantzia guzian, ara, estudio buleguek erreiten daukute, halere ikusten dutela eh, eskualegian bereziki, eh, badela jendek enteresa bautela, holako eh, egiturak segitzeko, eta eh, eta ikusten dute prentsan initz artikulu, eta abar, eta ziek ere eh, eh eta itenduzie eh, lan handi bat informazio horien, horren hedatzeko, eta erreiten daukute, zinez eskualerian badela apetitu bat, jendek nahi dutela, Eh, jakin uh, zer egiten den, politika nola, nola segitzen diren, uh, zer egiten den, behaz uh, uste dut, alere, uh, beste, uh, beste lurrelder alere, hemen badela, alere, ba, ba apetitu hori eta harreman hori, alere, egiten da. Daniel Altsomendi da gure gomita, Daniel Altsomendi izurako hauza pesa, eta beraz, erri elkargo hortan, azkarki lanian haidena. ordean Daniel, iduritzen zauku hor egiten eh, iten dituzelaik bilkurak, hartzen direla trumilka erabaki, bere ala boskatzen direla, ez dela ez da badarik, industrialki arribazin ez bezala, hor, eh, erabakien hartzen, boskatzen, eh, aladea eta badea ez da badain zuzena. Bai, ez da bada, bada. Berda, behar ba, horreita azti eh, nola antolatia eh, giren, ara. Eh? Bada, behaz, eh, bon, uh, eskuale errielkargoko E, bilkura nagusiak, egan ebeita berriunta hoita mairu e, gira, eta egia da, e, izaiten aldiera, hitanoita hamar edo hamost delibero hartzeko, bai, bada gune hori, Bada besteat, behaz, kontseilu permanentea, nun uh, hitanoita behatzi uh, giren, eta hor ere deliberuak hartzen dira, eta hor ere astapenean behar ziren uh, ebe, fite, fite hartu, uh, eh, erren abeita fite lekean gauzak ezari, behaz delibero hainitz hartu behar ziren, delibero uh, teknikoak ere, eh, estienak politikoak, mena hartu uh, behar zirenak. Eta gero bada kontseilu exekutiboa edo uh, eragile uh, batzordea. Beaz, uh, hor, uh, presidentain inguruan, uh, hoita bost, beaz, eta hor ere, ez da baida, uh, izaiten alda. Eta ez da bakarrik hirugune horietan, ez da behidak uh, sortzen, baina badira mintzagai batzordeak, eh? behaz komisio horietan uh, gai desberdinak aipatzen dira, hama bi komisio euh, edo batzorde uh, badira, eh? hamabi behaz euh, euh, politika publikoen eta araberako komisioenak, egan abeita baino bada ekonomia mailan dena, bestea turismoa mailan, bestea garaioa mailan, bestea mendia uh, laborantza eta abar eta abar. Eta hor, batzorde horietan, behar da jakin ez hor deliberorik hartzen, baina hortan dira uh, gaiak prestatzen. Egan abeita, entzatuko niz konkretuago izaitia, egan batzorde horietan, turismo hartuko dut, zen eta eh, hor nik dut kudeatzen eta batzorde hori, uh, hor uh, eh, hoita heme sortzi gira, eta hor badira herri elkargoan dien haute baina bainan ere badira uh, herrietako kontseilu batzu ere uh, barne dira. Erra baita hor aukera emana izan da, Uh, parte hartzia. Zinez, haute guziek, eskualeriko haute guziek, ukan dute aukera uh, sail batean sartzia, uh, eh, gai bat uh, eh, hautatzia lanian hartzeko. Eta hor, ez da haundiak badira e, egia, eta ez da horiek uh, zinez prestatzen dituzte ondoko uh, deliberoak. Bistan dena lagundiak uh, girela eh, eh, teknikoak badira, eta horrere uh, behar balimazen uh, abantail bat uh, ikusi herritipien dako, zen uh, tekniko, sustengu tekniko hori, erren ebeita hor baditugu jendiak lan, lanian badira mila beno gehiago herri elkargo hortan uh, hurbil edo hurunetik uh, eh, lanian haidienak, eta behaz, uh, behaz laguntzen gituzte uh, teknikoki uh, lanian hartzeko. Eta, eta denak elgarrekin behaz batzorde horietan uh, edabekitzen ditugu edo proposatzen ditugu gauzak, exekutibuan pasatzen direnak, eh, ara, gai politikoak edo potioloak eh, hor aipatzen direnak, eta gero edo kontseilu orokor, eh, orokorian bozkatzen direnak, edo eh, kontseilu permanentean. Errena e baita gauzak prestatiak eh, dira haintzinetik, eta hor bada egiazko eh, ez da bada. Gero, egia badira delibero batzu, nun e, biztan eh, be, hara, holako gune batean, holako gauza pasatzen eta abar, joldi eh, ioldi adibidez, ez dugu, behitez bada, ideiaik, behaz, behaz, bada, konfientxasko ere, e, izaiteko manera bat, bena uh, jakintzazu, uh, zer zanik, lurralde guzietan, bada ez tabaida sakona, badira beti jendiak uh, eh, berriz hartzen dutena gai bat, esplikatzen dutena, beren opozizionia eakusten dutena, eta horrek, uh, ekartzen du, ekartzen du ez bai eta badira zinez ez tabaida sakonak egiten direnak, eta gero uh, azken um, berba berriuntak uh, hoita amairu ginten, baina izan dira ez da bai bizki importantak hor uh, hartu ditugulaik uh, eh, autuzko eh, eskumenak, eh? uh, behaz autuzko kompetentziak, hor behar zelaik ikusi hea uh, akzion sozial delako hori, behaz, uh, behaz sozial politika gure gain hartu behar zenez ala ez, eh? sozial politika da hauze digietaz okupatzia eta sirbitxua uh, eh, apailuak eta uh, jenden uh, beharretan eta segitzea eta laguntzia eta abar, hori aipatu uh, izan delaik uh, eta beniat kasonok du kudeatzen uh, sail hori, uh, biziki interes karria izan da, zen eta hor, uh, behar ginen zinez, eta hor ikusten ginen zinez, uh, ikuspegi desberdinak baziela uh, eskolerian, baziela zomeitzu gerreiten zutena, behuri bak, eh, lehenoko herri elkargo tipiek edo poluek behar zutela beren gain hartu, eta beste atzuk, eta gehiengoa uh, eran, erandu, behar zela hori uh, eskolerian mailan hori uh, kudeatu, eta uh, behar ginen ukan herri elkargo bat soziala, eskualegian eta behaz, eh, beaz hor eh, gauzak biziki enteresgarriak uh, eh, at, ateratu dira. Behaz, uste dut ni ez da badela, Eh, ez da behi da, sakonan bada, eta biztan dena, badira, delibero batzu, bena herriko kontseilietan bezala, badira, delibero batzu hartzen dienak, eta ez pitute, eh, ez da behidek eh, sortzen, eta teknikoak baitira, eta haintzina hazi, haintzina azteko hor, hor direnak. Beaz, ez nik ez dut pentsatzen uh, elkargo hortan ez dela eh, ez da behidarik. ba, lehenago egan duzu, eh? eta zu turisma bat zordian, sailean ari zira, hori eh, gai minbera behar bada, abertzale bat entzat, eta hori loturik ere, eh, posibilidea, harmonizazio bat egitea, eh, kostaldekoen interesan eta barnekaldekoen artian. Bai, uh, eh, azpimaratu duzun <laughs> bezala, eh, gai eh, enteresgarria da, biztan dena, uh, ere, biztan dena. Ba, Bainan, uh, eh, aldiz uh, eh, diagnostiko uh, eh, kipi bat egiten delaik, uh, behar da, alere, azpimagatu, turismoa ez dela ekonomia mailan dela hori uh, dut, eta uh, ikusten dugulaik jendeak nun joiten diren eta somat uh, gau pasatzen dituzten eskolegian, behar da, behar da, jakin, alere, barnek aldian eren bat, etortzen dela. Erren baita beti kostaldea aipatzen da, behina uh, eh, barnekaldiak ere badu eh, bere uh, bere bere zitasuna eta bere, uh, bere indaga. Eta eskualegian mailan ikusten delaik, uh, eguneko hamarren lanpostuek lotia dira uh, turismoari. Eh, ordian erena hor lertzen da, zendako eh, ekonomian maile. Erne hori. Eh, eh, eh Korki eskolerian, bai. eh, Beaz, bai, eh, biztan dena eta azpimaratu duzun bezala, behar da, eh, bat... Eh, lortu edo, edo begiratu, errena eh, ba espazioan, errena beita uh, eh, jendeak ez dira metatu behar gero eta gehiago kostaldean mena behaute deskubritu barnekaldea eta gure kultura ere badugu, eh, deskubria azteko, eh, partekatzeko, eta, eta ere urtean zehar ere uh, hobekio hedatu eta ez udan konkretuago izaiteko, ez udan eta kostaldean gehiago jendea ezari, hainan eh, partekatu hori. Eta nik, eh, abertzale gisa eh, eren esake garbiki, hor turismoa kalitatezko turismoa egiten bali madugu, nahi dugun turismoa egiten bali madugu, uh, uste dut uh, turismo militante bat ere izaiten aldela, uh, hor ere, oastian aipatzen ginen uh, komunikazioniak, ebe nahi bali madugu uh, eskualeriko problematikak olerta hazi, ebe bai, uste dut turismoa, uh, ara, kanal enteresgarria dela, gure pentsatzeko moldiak uh, heda hazteko, partekatzeko, hobekio olerta hazteko, Uste dut, gure gain hartzen balima dugu turismo politikoa, bai hori uh, posible izango da. Gero, badira lan sailak eh, teknikoak eta legiak galditen ditienak egin behar dienak, eta hor, eh, hor herri uh, herri elkargoko turismo bulego bakarra eraikitzia hori gure uh, sail uh, haundiena da, behaz urriaren uh, leheneko, eh, aurten, Uh, urriaren eh, leheneko behar dugu herri elkargoko turismo bulego bakar bat egin uh, eh, ehun beroita hama bi uh, herriek ilan zen eta bakizie badiela herri batzu uh, beren gain hartu dutena uh, eskum, turismoen eta eskumena behaz uh, berek dutela uh, kompetentzia hori uh, beren gain hartzen dutela bainan hor ere, badugu, eh, badugu eh, lan bat eh, egin behar dena, da, eta hasia duguna, eta egiten dena, hor ere behar ba ez da beti, beti agiri, baina badira harremanak, behaz, herri elkargoa eta herri uh, sei, edo bost herri horiek ilan, uh, lanian hartzeko uh, turismoa mailan, badira gauzak uh, egiten direnak, kon konkretuki elgarrikin behaz, Hor, sail bat eh, hori dugu, behaz, teknikoki behar dugu hori egin, eh, herri eh? elkargoko turismo bulego bakar bat, ez du erran nahi, uh, waiko turismo bulegoak desagertuko direla, ez bat ere da bakarrik eta beharba ono uh, dira eh, berri batzu beharba. Uh, eh, Baina hor, estudio bulego batekin lanian ari gira, aktore guziek ilan, eh, ikusteko nola antolatuko giren eta hueiko turismo bulegoak hor izanen dira, baina denak elkartuz, denak uh, mutualizatuz, denak bat eginez, errena ber politika, ber turismoen egiteko manera ukanen dugu, eta hor, oastian aipatzen nuen uh, oreka hori, barnekalde eta kostaldean arteko uh, oreka hori, entxeatuko gira piskat uh, eh, hobetzia, barnatzia, eranabeita kostaldean, ebe berba huai beno uh, biziki gehiago aipatuko ute zer egiten alden barnekaldean, eta barnekaldean ere huai uh, hartio bezala aipatuko da zer egiten alden kostaldean, mena uh, uste dugu behar dugula lotura horiek egin, bon, erresada uh, aipatzi ezartzia, uh, eh, lekian ezartzia eh, hori uh, uh, beharko, beharko dira urteak uh, biztan dena. Eta gero, bigarren sail haundia izain da, egiazko turismoaren politika iskiatzia. Erren ameita, konkretuki ez elez bakarrik, bena adostu eta iskiatu egiazko estrategikoa uh, ze izain den. Eta hortan... Hortan izain dira, behar bada... Bistandena, ez da bai da... Eta ez da badak. Bistandena, hortan, eh, hortan uh, izanen dira, eta presgira, eta hori izain da, enteresgarria, ikustia, hea, zoin diren pentsatzeko elementu uh, komunak, Eta uh, iskiatu behar duguna, erganen hor uh, badira, uh, badira gai minberak edo hor uh, uh, izain dira, adibidez marka, marka, hoai aipatzen da uh, biarriz hori abiatia zen marka bat, baina ikusi beharko da, beste erriendako nola iten dugun, eskola erriendako nola iten dugun, hori nurk nola kokatzen den beste nartian, bon, ara, ara konkretuki uh, gauzak trenkatu beharko dienak. Eta hor ez da baidak uh, izain dira eta hasi gira eh, jadanik. Nari lortzu bende gauza frago bagintuzka ipatzeko raino, baina uh, denbora mugatua zauku, ordean uh, bururatu haintzina lehenago duzu, hemen den elkargoa ez da baitzpada belizitasun bat badirela uh, eh, frantxe estaduan uh, gisortako frango, ahatik hor uh, ikusi dugu kortzikan gertatu dena, ere du banda zuretako uh, kortzikan egiten dena. Bai, biztan dena, e, biztan dena, e, eh, urbiletik e, eh, bai segitzen dugula eta begionez ere ikusten dugula zeiten den e, Eta hor, uh, beste urras bat egin dute, beren eh, eskumenen, beren gain uh, hartzeko. Eh? Ho, ho, hori da, hori da urras bat gehiago, uste dut, uh, ainitz girela, uh, pentsatzeko, uh, ere, beharko diela, horako urratxak ikusi egun batez. Mena, behar da, horroita hazi, uh, nuntik uh, eldu giren, edo uh, uai hartio, nola urratxak egin diren. Gero, badakigu, e, gauzak fite joiten aldirela ere. E, eh? erri elkargo bakar hori lekian eh, ezaria izan delaik, urte bat lehenago edo bi urte lehenago, e, nork pentsatuko zien uh, posible izain zela eskualerian uh, eh, horren egitea. Eta izan dira uh, astapenetik arrunt horren alde zienak, beste atzu dudan zienak eta ebe, hurbiltu direnak, ez ginen denek ber motivazioinak, eta uh, eta behaz, gero uh, uh, halere eskualeriak uh, itanoita hamarrek uh, boskatu ute alde Bizi, behaz eh, hor ere, egun batez, e, nik espero dut, e, ara ikusiko dugula eskualegian, eskumen horiek haundituko direla, tokiko podere hori haundituko dela, behar ba guzte dun beno fiteago e, etorriko da, bena biztan dena lugalde kolektibitate bat hori behar eskua izain dela. Segidezagun iten dugun lan hori, eta untsa hartzen balimagira lanian, untsa, masina, untsa intzinatzen balima da, ikusiko dugu, konkretuki, pragmatikoki, ikusiko dugu, eskoalerriak nahi, nahi ukaindiela, podere gehiago ukaita, eskumen gehiago eh, ukaita, eta hor behar ba argun kontrazienak ere, huai herri elkargo hortan sartu direnak, behar ba berek ere dute, bai nahi balimadugu gure eh, geroa gure gain hartu, behar ditugu eskumen gehiago ukan, eta lurralde kolektibitaten alde uh, agertuko dira. Ongi da Daniel, mil esker uh, Euskal Ikati eta Arat Dinik, eta besta libat hartio. Hai, mil